Labą dieną, gerbiami studentai. Kalba su jumis Kastytis Antanaitis. Aš esu istorijos mokslų daktaras, specializuojasi naujausių, naujųjų laikų istorijoje, konkrečiai 16-17 amžių ir sovietinio režimo ypatybėm. Taip pat užsiminėjau viešojo administravimo viešosios politikos analizę. Na, o jum, natūralu, aš skaitysiu e, Europos ir pasaulio moderniaisiais laikais e, kursą. Prieš pradedant e, normalias paskaitas reikia keletą žodžių tarti dėl to, kaip jos bus organizuojamos. Na, ekstremalūs laikai reikalauja tiesiog ekstremalių priemonių ir e, bendrausime dėja netiesiogiai. E, tačiau jūs visada turite galimybę paklausti manęs ar būdlo sistemoje, ar parašyti man laišką e, nurodytų mano elektroninio gmailiniu adresu. Dėl to, ką išgirdote paskaitų metu, per sekančią paskaitą aš tiesiog kitos klausimus, kuriuos tikiuosi gausiu, atsakysiu. Kitas dalykas liečia uh, bendrai paskaitų skaitimą va tokio nuotolinio mm, būdu. Ko gero visai neblogai bendrauti netiesiogiai, online režimu, būtent per tokius įrašus, nes e, man pačiam yra visokių čia techninių problemų ir, ir negaliu garantuoti įrašo nenutrūkstamą transliaciją. Kai kurie studentai, tiesa, čia gal ne jūsų, iš vyresnių kursų skundžiasi, kad e, ne, negali, dėl dubliuoja, dubliuoja kai kurie dalykai. E, dirba, nespėja, na ir, ir visokių kitokių bėdų nutinka. Tai įrašas, kurį galima klausyti kada nori, kur nori, važiuojant, žaidžiant, prieš miegą labai rekomenduočiau, garantuoju po 20 minučių gilų ir, ir, ir sveiką miegą. E, žodžiu, su įrašu galima daryti, ką tik tai e, norit. Bet yra viena tokia bėda, E, paskaitos skaitomos e, tam tikru ritmu, visos jos taip e, skaitomos. Tai nėra audio knygos, kuomet paruoštas tekstas ir jisai greitai ir, ir išraiškiai perskaitomos. Tas lietumas yra skirtas tam, kad klausytojas galėtų paskaitas konspektuoti, užsirašyti pagrindinės mintis, faktus ar, ar, ar kokias nors pastadas, pastabas. Ta daryti toli gražu nebūtina, bet galima. Čia tiesiog tokia atminties mnemotechnika, e, kuri na, turėtų būti taikoma gimnazijose ir pirmuosiuose universiteto kursuose. E, tas veda prie tam tikro dėstymo lietumo, tam tikrų pauzių ir, ir, ir e, na, sakykime taip, tam tikrų dėstytojo improvizacijų, kurios gali atrodyti labai E, tokiu laiko tempimu visai bereikalingu. E, taip nėra, kaip minėjau, tai, tai viena iš, iš e, dėstymo ypatybių. Todėl, jeigu kam paskaitos lietumas kelia kokius trikdžius, jūs visada galite panaudoti specialias programas ir tiesiog įrašą klausyti pagreitintų režimų, greičiau negu kad būtų bendraujant tiesiogiai. E, dar viena mnemotechnikos ypatybė yra vaizdo naudojimas e, greta e, dėstytojo paskaitos. Vaizdas suriša dėstomas mintis su mm, kažkokiu įvaizdžiu. Greta to konspektavimas Mm, įtvirtina ir raumenų atmintį. Na, gaunasi toks įsisavinimas e, ne tik, e, jeigu galima tai pasakyti, ausų arba audio pagalba, bet dar ir, ir motorikos, e, tai yra rašymo, bei vizualia mm, pagalba. Toks e, trigubas poveikis, jisai na, yra naudojamas gana sėkmingai ir, ir turėtų būti naudojamas ypatingai gimnazijų e, lygio mokyme universitete. Na, pirmose kursuose e, tuo užsiimama daugiau, vėliau to lygis mažėja. Tai Tam, kad e, kurso medžiagą būtų įsisavinti lengviau, aš taip pat naudoju skaidrės ir keletą žodžių reikėtų pasakyti apie jas. Aš jas e, įkelsiu Moodle sistemoje, jūs galėsite jas e, nesunkiai atsisiųsti. E, klausantis galima jas e, pažvelgti, galima nežiūrėti, galima po paskaitos pažiūrėti. Jos atlieka greičiau tokį iliustracinį vaidmenį, padedantį, na, kaip minėjau, va, tą gana kartais ir sausą tekstą surišti su kokiu nors vaizdo įvaizdžiu. Tai tiek turbūt būtų apie pačią Mm, kurso ekstremaliomis sąlygomis ir nuotolinio mokymo būdu organizavimą. Atsiprašau, kartais užsik... <laughs> užstringa mano balsas, jaudinuosi, galima sakyti, pirmą kartą tai darau, mm, šitokiu būdu dėstau. Ir, ir, ir, e, a, dar porą, porą dar e, techninių dalykų, kurie jau čia ne tiek susiję su, su mūsų mokymo sąlygomis, kiek su m, mm, pačio kurso ypatybėmis. E, kurso pasirengimui aš nurodęs trys literatūros pozicijas, tokias labai didelės ištraukas iš tų knygų aš įkelsiu į mūdlą, Pasižiūrėkite, pasirinkite vieną iš jų, susipažinkit, paskaitykit. E, ir aš rekomenduočiau ten, ten e, ko gero, didesnį dėmesį mm, sutelkti į veikalą Words Together Words Apart. E, bet visiškai šauniai galite naudoti ir kitas dvi knygas, nors viena iš jų greičiau jau tokia iliustracinė, daug, daug vaizdinės medžiagos labai pateikiama. Na, bet galite mm, paskaityti, pavartyti, susipažinti. E, kodėl aš čia taip kalbu apie susipažinimą? Todėl, kad iš principo, na, aš kaip duotybę priimu, kaip faktą, tai, kad jūs e, pasaulio istoriją nuo 16 iki 19 amžiaus pabaigos ir taip jau žinote visai neblogai, jeigu studijuojate humanitariniam universitete, na, o tai reiškia, kad gimnazijoje toli gražu ne mokyklinį egzaminą istorijos e, pasirinkote. O ir e, bendras tiesiog išsilavinimas, sakykime, iš literatūros studijų, iš, iš domėjimosi kokiu menu, iš bendros literatūros, ar tiesiog jau šiais laikais ir iš serialų, <laughs> turbūt paskutinį dešimtmetį net ir iš kokių nors strateginių kompiuterinių žaidimų šį bei tą duoda. E, todėl, na, tiesiog skirti ir gaišti laiką, aiškinant, kas toks buvo Napoleonas, ar ten užsijimti E, nagrinėti didžiosios Prancūzijos revoliucijos etapus, na tikrai, manau, čia būtų visiškai nereikalingas jūsų ir mano laiko e, gaišimas. Na, o tose vadovėliuose tokių bendrų visiems žinomų dalykų yra gana, gana nemažai. Bet e, pasikartosiu, mano galva, tai visiškai mm, tinkama e, lektūra tam, kad iš dalies atgaivinti tai, ką ir taip žinote, iš dalies tam, kad šiek tiek praplėsti savo akiratį artėjant, artėjant prie kurso, dar dvi pastabos, kad, kad vėliau nereikėtų grįžti. Tai viena, dėl e, moderniųjų laikų istorijoje naudojamų skaičių. Aš tiesiog e, stengiuosi neperkrauti savo paskaitų ir, ir žinių įvairiausią tokią faktinę liter... faktiniais duomenim, ten kiek mūšyje dalyvavo karių, kiek ten jų žuvo, koks biudžetas buvo ir taip toliau ir taip toliau. Ne todėl, kad tai būtų neįdomu ir istoriškai nereikšminga, ar nenorėčiau jūsų atminti lavinti, ne, viskas žymiai paprasčiau ir savotiškai liūdniau. Naujaisiais laikais, tai yra 16, 17, 18 ir net pusė 19 amžiaus, faktiniai duomenys yra labai ir labai sąlyginiai net ir tie, kurie liečia kar, kar, kariuomenės skaičių, dažniausiai ten kalba yra apie finansavimą ir, ir tai, kiek e, kareivių etapų, na, kiek, kiek, kiek kareivių e, na, normų ar, ar porcijų, kaip to tuomet vadino, bu, buvo skiriama. Kiek realiai buvo kareivių, ogi dievas žino, nu, nu, kiekvieno atskiro m, mm, dalinio vado tai priklausė. Tas pats pasakytina apie biudžetus, kuriuos kaip visais laikais suvokdavo, išpūsdavo ir, ir Dievas žino, kaip falsifikuodavo. Mes atvirai pasakius, dažniausiai net nelabai žinome, kiek kurioje šalyje buvo gyventojų, nes jeigu sur, surašymai vykdavo, tai surašinėdavo dažniausiai tik tai tuos gyventojus, kurie moka mokesčius. E, tai tik tokią prasme ir matė. Žodžiu, viskas gana sąlygiška. Tai čia kalbant apie Europą. O jau kokie reikalai buvo Azijai, na galbūt išskyrus e, Kinijai buvusias imperijos ar, ar Japoniją tai ten e, nei, nei apsakyti, nei aprašyti. E, Amerikoje ar Afrikoje, tai čia tiksli statistika, greičiau fantastikos e, ligmuo, konkretus ir normalesni skaičiai, tais, kuriais galima pasitikėti, jie aptinkami tik tai XIX e, amžiaus pabaigoje, kuomet susikuria normalios biurokratinės centralizuotos valstybės. Taip, kad labai, kad labai dėl to nesistebėkite, kad e, la, posakiai tokie, kad galbūt e, toj šalyje gyvena gal 20 milijonų, gal 30, gal tam žemynė 100 milijonų, gal ir 70, to, to stebėtis nereikėtų. Amžininkai nežinojo, dėja nežinome ir mes. Dar viena pastaba dėl kurso tam tikrų ypatybių yra vardų ir vietovių pavadinimai. E, matote, lietuvių kalboje susijęti su pasaulio istoriją, ypač naujųjų laikų, jie buvo rašomi gana vėlai, pas mus e, tarsi blaškosi dvi ar trys, dvi ar trys rašymo tradicijos ir e, turint noro visada galima e, susirasti priekabių, kad kodėl Kinijos sostinė vadinama taip, o ne kitaip mm, pasirinkime, sakykim taip, tokią prieigą, kad visus valdovus ir visus veikėjus, kuriuos mes žinome E, esant krikščioniškai tradicijai, bandykime vadinti krikščioniškais vardais, o ne pagal jų vietinės variacijas. E, arba, jeigu jau jie taip žinomi e, savo ten kokiu nors Džonu ar, ar Giovanniu ar, ar, ar Ivanu, na tai galima pavadinti ir, ir Ivanu su Azijos, Afrikos ar Amerikos pavadinimais, toponimais ir, ir vardais. Na, taip pat yra ganėtina bėda, dalis metrašių ar istorikų rašė ne tą kalbą, kurią kalbėjo vietos gyventojai, dažnai rašydavo lotyniškai, lotynų kalboje nėra ten specifinių kai kurių fonetinių raidžių, na, žitši ten ir, ir, ir panašiai su, su minkštumu visokių problemų yra ir labai dažnai mes naudojame per antras ar trečias kalbas atėjusiais pavadinimus. Na, o šiais laikais dar e, prisidėjo ir, ir gana nelemta, mano galva, m, mm, tokia m, mm, savotiško makaronizmo mada, kuomet imamas angliškas vardas, m, e, sakykim, Kinijos kažkokios e, vietovės ir jisai dar sulietuvinimas. Na, tai ir, ir gaunasi. Gaunasi labai keistai. Šiaip to tai jau 20 amžiaus pradžioj, sakykime, Kinijos sostinė, Pekina. E, vadino lietuvių spaudoje peipingu. Na, vadino ir vadino. Vėliau įsitvirtino rusiškas dar nuo 17 amžiaus atkeliavęs Pekino pavadinimas. E, šiais laikais jau prasidėjo vėlesnis 19 e, amžiui, 18-19 amžiui anglų kalboje atsiradęs Peijing pavadinimas, bet kadangi tenai mm, paskutinis skiemuo jisai mm, rašomas Na, yra ten anglų kalboje pati, žinot, uždari ir atviri. Na, tai N, N ir G parašo. Na, tai lietuviai taip ir skaito. Gaunasi e, pe, pe, peidžingas koks nors ar, ar dar koks keistas e, pavadinimas. Esmės tai nekeičia, kaip pavadinsi, taip ne, nepagadinsi, bet mano galva reikėtų laikytis e, tokių pavadinimų ir tokių terminų, kurie jau daugiau mažiau yra įsitvirtinę lietuvių kalboje. Na tai sutarkim, kad e, jeigu kokį Rusijos e, pirmąjį carą Ivaną e, ketvirtąjį Vasiljevič, vadinsiu Ivanu Žiauriuoju ar ten kokiu Jonu ketvirtuoju, tai tas pats asmuo ir esmės neke, visiškai nekeičia. Tas pats kaip prancūzijos karalius ar Liudvikais ar, ar Lui vadinti. Asmenys te patys. Svarbu nesumaišyti jų pravardžių ar kokiu nors e, numeracija. Tai gerai, e, be abejo yra dar, dar, dar, dar kalbų, kurių tiesą sakant, e, ko gero ir ištarti neįmanoma, tai tada jau nepykite, ten kokių Afrikos vadų ar, ar indienų veikėjų pavadinimais. Teks operuoti to, to, tokiais, kokiais jie buvo įrašyti ispanų ar, ar portugalų ar anglų metrašiuose arba istorijose, nesigilinant ypatingai jų jų gelmes. Taip pat e, reikėtų pridėti, kad ir valstybių pavadinimai oficialūs buvo vienokie, europiečiai vadindavo kitaip, ne, ne, ne, neformaliai dar, dar kitaip, kartais dinastijos painiojamas su valstybėm, valstybės su kokio konkretaus valdovo e, valdymo šūkiu ir taip toliau ir taip toliau. E, turbūt, na, visiškas savotiškas absurdas, kad dalį valdovų mes europinėse istorijose vadinome jų pomirtiniais vardais. Na, buvo Azijoje tokia tradicija, kad, kad va, gimsta koks e, imperatoriaus sūnus, tai jis turi savo vaikišką vardą, suaugęs gauna kitą, kuomet e, tampa uh, E, valdovo trečią, o po mirties jam suteikiamas ketvirtas vardas. Tai labai dažnai taip jau nutikdavo, kad europiečiai e, žinodavo ir atsimindavo ypač iš istorinių veikalų vietos istorikų parašytų tik tai tą ketvirtą vardą. Na, labai nelendant į istorinių e, pavadinimų džiunglės, sutarkime, kad svarbiausia žinotume, apie ką kalbame, o kaip ką pavadiname, netaip jau ir svarbu. Dėkoju už, už kantrybę išklausant